mema ya wale aliyowadhulumu na kuwaudhi ولنتامل في هذا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tuzingatie hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam asema atadruna mal muflis wauliza masahaba je mwamjua yule aliyefilisika قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع sema aliyefilisika kwetu sisi ni yule ambaye hana chochote katika dunia hana mali hana chochote huyo muflis amfilisika فقال متومه صلى الله عليه وسلم كوانبيا إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة متومه صلى الله عليه وسلم كوانبيا حكيكا أليفلسيكا كتك أموانه نيولي yule atakayekuja siku ya akiwa na swala bimaana ameswali swala zake kama kawaida alikuwa hakosi swala na kadhalika somo zake za Ramadhani azifunga vizuri pengine afunge na sunna kadhalika zaka iwatoa lakini kuna matatizo ambayo alikuwa akiyafanya wayati qad shatama hadha atakuja siku hiyo akiwa amemtusi huyu wakadhafa hadha na akamtupia tuhma ya kadhif huyu sio fulani amefanya uchafu wa akala mala hadha na amekula mali ya huyu la kila aina ya dhulma zifanye wasafaka dama hadha na damu ya huyu akaimwaga bimaana ameua وضرب هذا ناكم بيه وظلما فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وكلا لهم ظلوم كتك ألي وظلوم أتليب وكتك يولبانا هو يتبيو كتك ياكي ويتبيو كتك ياكي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ikiwa yale mema yake yataisha na bado hajawalipa wale wanaomdai kile ambacho kiko juu yake ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar yatachukuliwa katika maovu ya wale aliowadhulumu kisha yapunguzwe apewe yeye kisha na yeye atumbukizwe ndani ya moto wa jahannam wakati amekuja mwanzo ana swala ana somo ana zaka ana ibada aina mbalimbali lakini mwisho wake ndio huu muflis an yatanabbaha almuslim wa an la yu'jibannahu fi shakhsin hay'atuhu aw ظاهر a'malihi إذا كان معروفا بالأذى للناس والعدوان والظلم والبغي ينباس ينباس مسلم أتنباه سانا إلى جامع ولا asifurahishwe na kustaajabishwa na haia ya mtu dhahiri ya mtu vile alivyo na matendo yake ikiwa ajulikana kwa kuwaudhi watu na kuwafanyia uadui watu na kuwadhulumu watu روى الإمام ابن المبارك في كتابه الزهد والبيهقي في الشعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الناس خطيبا وقال لا يعجبنكم من رجل طنطنته ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل عمر رضي الله عنه سكموجر اسمامك وخطيبه akawaambia watu msifurahishwe na maneno mengi ya mtu lakini mwenye kutekeleza amana na kujizuia kutokamana na kuingilia heshima za watu basi huyo ndiyo mwanamume wa kisawasawa naam هذه هي الرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها huu ndio uume katika sura yake iliyo mzuri kabisa pambo zuri kabisa an yakuna ar-rajulu muaddiyan ma alayhi au yule mtu atekeleze ile amana iliyo juu yake vile itakavyokuwa maadamu ni amana juu yake awe ataitekeleza ile amana kama inavyopaswa kutekelezwa ikiwa ni kazi amepewa aifanye aitekeleza kwa uaminifu ikiwa ni jukumu amepewa alitekeleza lile jukumu kwa uaminifu so, jukumu juu yake kulitekeleza wa an yakuna kafan lisanahu wa yadahu an adha al-akharin na awe ni mwenye kuzuia ulimi wake na mkono wake kutokamana na kuwaudhi wengine almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi huyu ndiyo muislamu aliyekamilika imani yake yule ambaye waislamu wamesalimika kutokamana na udhia yake kutokamana na ulimi wake na mkono wake قال وجميع ما تقدم داخل في الظلم الذي حرمه الله على عباده لا na yote tulotangulia kuyataja alghiba wanamima wasukhriya haya يوتي haya yaingia katika ile dhulma aliyoikataza Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yote ni dhulma يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله سبحانه وتعالى أني وجوانه mimi nimeijalia mwenyewe takarruman wa fadlan kuwa dhulma ni haramu juu ya nafsi yangu na nimeijaalia dhulma baina yenu kuwa ni haramu basi msidhulumiane haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith kudsi msidhulumiane leo dhulma imekuwa ni kitu cha sahali sana wallahi aweza kuwa mwenzako mumekaa na yeye mmeishi na yeye mmekulia na yeye akapewa cheo tu kwa mfano cha kiserikali aweza kukudhulumu ukashangaa ah pia mimi eh wewe dhulma imekuwa ni kitu cha kawaida kwa sababu tu mtu labda pengine ameingia katika nafasi ya kuwa hatoulizwa akikufanya chochote basi aona nsahali kesho kuna hisabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watu hawajali bwana kuna watu wajisahau wallahi mtu aweza kupewa cheo kidogo tu akapewa mtihani nacho tu ikawa kama kichwa cha kuku kimevishwa kilemba mtihani kweli kweli kidogo tu atatafuta kila njia awadhulumu wenzake dhul ama akapewa tu ule ujana tu kawa na ule ujana na nguvu kidogo hivi hana kazi ya kufanya yeye ni kubeba kipanga ngoje mtu apite ampige kipanga ajui anacho maana akishammaliza pekisha alikuwa hana kumbe lakini shammaliza atwende ah wewe waona ya mambo yatapita tu hivi umemwaga damu ya mtu itapita tu hivi haina shoti ah kuna kesi kubwa kule mbele mbele ya ahkamul hakimin kwa usijione wewe pengine una nafasi kuwaweza kumfanya mwenzako chochote kile ukamfanya hawezi kukuregeshea chochote ukaona sasa hii ndiyo nafasi wacha ni mdhulumu kwani atafanya kitu gani ukawa mdhulumu mwenzako la la hayaishi hapa ikiwa Allah ambaye ni muweza wa kila kitu ajiharamishia nafsi yake dhulma kisha akawaambia nini na nyinyi pia mmewaharamishia dhulma msidhulumiane we mwanadamu nani tena bila ya kujali bwana dhulma wafanya ujali leo imekuwa watu kudhulumiana katika mali zao ni jambo la kawaida tu bali wewe ukiwa dhalim basi wewe waonekana ndiyo mwenyewe alafu tohurika na mambo duni thamani ya kidunia leo uje udhulumu hiki udhulumu kile udhulumu masha Allah baada ya siku mbili na gari kubwa tembea na dhulma pengine amwibia huyu amwibia yule amemchezea huyu kwenye mali yake amemchezea yule ajiona mwerevu kwa ajili ya kuishi miaka kumi pekee yake katika hii dunia yani baada ya ule wizi aliofanya wote kumbe ana miaka tano sita yuafa kisha yuondoka duniani amebeba dhulma وقad khaba man hamala dhulma do kule mbele kuna hesabu nzito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala والواجب قال وذلك من كمال عدله جل في علاه الله amejiharamishia dhulma na hii ni kwa sababu ya ukamilifu wa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala harrama ala nafsihi dhulma فلا يظلم احدا الله من ميحرم شيء نفسياك منيه ظلما هم ظلم يوتي ولا يخاف احد منه ظلما ولا هضما ولا حكون يوتي اوغوبا او اوغوبيه كظلميوا وملي الله سبحانه وتعالى او كبونجوا ketika مما yake ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما hupunjwi mbele ya Allah usiogope mizani yako itawekwa vile vile ulivyofanya amali zako bali kitabu chako utapewa na wakosefu watasema ma hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha siku ile ambayo faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara hata likawa lile jema ndogo kiasi gani umetabasamu tu kwa uso mwenzako utaona kwenye kitabu chako na lile ovu likawa dogo kiasi gani utakwenda kuona katika kitabu chako Allah hadhulumu yoyote katika waja wake na hakuna yoyote ana hofu kuwa mbele ya Allah atadhulumiwa qala waja'alahu baina alibadi ibadi muharraman Allah akajalia dhulma baina waja wake ni haramu haifai bwana sijui wale wenye kudhulumu wakisoma maneno haya hawasutiki katika nafsi zao lakini wakati mwingine kalla bal rana ala qulubihim kuna ile kutu ikishafunika ule moyo waweza kusoma maandiko kama haya hata habari huna najua ule moyo wakati mwingine huwa mgumu kiasi cha kuwa mpaka mtu akiambiwa maneno kama haya ya kutisha habari أنا ana kawaida tu dhulma kitu kibaya والواجب على العباد أن يعرفوا حرمة الظلم وخطورته نواجب يواجه كجوة وحرام وظلم نخترياك وسوء مغبته وعظم عاقبته نمشواك مبايا نوكوبا وبايا ومشواكي وأنه أمر محرم نكون جام لم حرميش وحرمه الله عز وجل أم لحرميش الله عز وجل ويعاقب عليه العقوبة العظيمة العقوبة العظيمة ناتاذبي وعذاب كبوة والعذاب الأليم إن يكون ميزا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون usidhanie kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameghafilika hayaoni wanaoyafanya madhalimu usidhanie hivyo hata siku moja wakati mwingine mtu yadhulumu yadhulumu yadhulumu kisha jiangalia mbona mambo yangu yanyooka hivi mbona mimi naona kila kitu changu kiko sawa wasema ati ukidhulumu alafu wewe sijui utafanywa nini ngoja amedhulumu amedhulumu mpaka amefika daraja sasa pengine amedhulumu mali zake ashakuwa tajiri kisha uliza mbona sioni ngoja ushikwe na jipu wewe ona mtu ashikwa na jipu la paje hivi hii ni dawa yake iko Ujerumani <laughs> yusafiri wenda kule kila dawa ifanye kazi kumbe kuna jamaa amemuombea dua alimdhulumu akamwapiza ashikwe na kijipu asipoe muona natoa na, na mfano tu eh kuna watu wako hivyo wana vitu yani vitu kidogo hivi kisha chamuumiza sasa huyo atakwenda huku atakwenda huku atakwenda huku mara tikiti huko sijui ngapi mara tikiti milioni zimekwenda mara huku kwenda huku aya ameambiwa ni kensa hiyo kwa hivyo wewe utahitaji ubakie nchi ya Thailand kwa mwezi mmoja watibiwa tu wewe aya anza kuchomwa kule endelea endelea endelea si watu wote nasema wao dhalimu kuna wengine ni mtihani amepata sasa huu dhalimu aona zatoka tu zatoka tu zatoka tu mpaka zile nyumba alizozijepa jepa huko anza kuuza moja moja hauza zikiwa zimbaki basi akafulia mbali kule wale warathi wale wanaorithi hawana dhambi wao hawajui kama ule amedhulumu kwa hivyo wazichukua halalan tayiban sijui mwelewa yani wale warathi wale ni halali yao sisi urathi lakini hisabu yote ya dhulma inaenda kwa nani kwa yule aliyechuma kwa dhulma wewe wabeba dhulma yote wenzako wajakula halalan tayiban hawataulizwa kuhusu ile dhulma na wewe wenda na hisabu yote ya dhulma wale ah, wala halali manake ni warithi hawajui ah, dhulumu umeiba mfalini alikuwa babako wewe wajua ni injinia serikalini eh? alikuwa babako wewe wajua ni waziri kumbe ilikuwa barabara ikijengwa yatengenezwa orodha nono na pana nasikia hii barabara hii yataka milioni mia moja kumbe milioni kumi kisha jamaa piga na zile kumi pia na zake si zile tisaini zishakwenda na zile kumi pia zajepwa aondoka nazo au na sahali yeye tuachukua wajua saa nyingine mtu ashikwana kama kichai aweza kuwekwa katika cheo cha kiserikali akaona yuwala zile senti mpaka ah, mbona zaja haraka hivi lakini hajui kesho anabeba hisabu gani wajua hakuna kitu kibaya kama kudhulumu ukawekwa na kiongozi wewe ukapewa cheo kuwa wewe nifanyie kazi fulani kisha ukadhulumu kwa sababu dhulma ile si mtu mmoja dhulma ile umedhulumu umma ulioko chini yako kwa siku ya kiyama wakati wale waliodhulumu wengine mtu mmoja mmoja wasimama kizimbani na mtu mmoja wewe utasimama na umma mzima umma bwana maelfu na maelfu ya watu wakao pande mmoja wakushtaki wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa furahi hapa waheshimiwa ala anaheshimiwa kisha wazipige sio haya sasa sasa kuna watu waweza kuchukuliwa na kiongozi akaaminiwa akaambiwa na nakuweka katika sekta hii utaangalia mambo ya wakulima wale wakulima watakoma ha. utawapelekea hizi mbolea na nini <laughs> jamaa wajipa mchezo mbali bilbaru moja laki saba bilbaru man laki saba eh, inaandikwa hivyo kisha kwa mwanzo mwanzo hizi hizi ziweke kando sawa na hizi ziweke kwa huyu na hizi ziweke hivi wasayalamu alladhina dhalamu ayya munqalabin yanqalibun watajua waliodhulumu ule mgeuko watakaogeuka siku hiyo kwa hizi dhulma zimekuwa leo ni nyingi watu hawazingatii na kujua kuwa annahu amrun muharramun haramahu Allahu azza wa jalla na kuwa atawaadhibu wenye kufanya hivyo يقول الله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ويقول الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق لواما ipo kwa wale wanaowadhulumu watu na wanafanya jeuri ulaika lahum adhabun alim hao watapata adhabu iliyochungu sana adhabu chungu sana والآيات في هذا المعنى كثيرة na aya zilizokuja katika maana haya hizi aya zilizotajwa hapa ni nyingi sana za kutukataza kutokamana nini na dhulma والظلم ظلمات يوم القيامه na dhulma ni viza vingi siku ya kiyama si kiza kimoja vingi dhulumat yawma alqiyama ياتي المؤمنون يوم القيامه يسعون بانوارهم وتكوجا waumini siku ya kiyama katika sirat wapita haraka kwa nuru Allah atakayowapa وياتي الظالم ذلك اليوم متخبطا في ظلمات ظلمه na atakuja dhalim siku hiyo hajui anakoelekea yuko katika viza vile alivyovibeba huko duniani روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة هي ظلمة ينوي kesho vitakuwa ni viza vingi sana siku ya kiyama kiza kiza kiza kiza siku ya kiyama والظالم الذي اقتطع بظلمه من حقوق الآخرين شيئا ولو كان قليلا أو نزرا يسيرا فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه آمنين آه، يأتيش هنا هو يظالم عليه ظلوم حق زوينجين حتى كما نكتك دوغي هنا نكتك دوغي atakuja siku ya kiyama amekibeba kwenye mabega yake kile alichomdhulumu mwenzake atakibeba watu wote wamwone yule dhalimu mkubwa yule ala la'natullahi ala dhalimin yule pale dhalimu atajulikana mdhalimu mpaka akiua hata akiua pia siku ya kiyama atashikwa mkono na yule aliyemuua aende na yeye mbele ya Allah ya rabbi sal hadha limadha qatalani muulize huyo ya rabbi kwa nini aliniua mimi duniani nimfanyaje mimi huyu aniua huyu duniani muulize huyu wewe waridhia lipi yachukuliwe maovu yake ubandikwe na wewe mema yako apewe yeye atiwe peponi motoni si mchezo wayutawaquhu khizyan lahu yawm alqiyamati baina atafungwa kwenye shingo yake zunguke ile dhulma kila alichodhulumu kitafungwa kwenye shingo yake iwe ni khazai mbele za watu na aibu na fedheha mbele za watu siku ya kiyama روى الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض shiburi moja ni hivi kwenye kidole cha gumba hiki mpaka kidole cha kati shiburi moja hivi mwenye kumdhulumu mwenzake shibiri moja tu hii ya ardhi ah leo watu waiba ardhi kieka ngapi wacha shibiri kwa maeka watu waibiana sikia watu wankatana mapanga sio mali gani nini sababu ardhi mwanzo leo ndio uwizi unaoendelea sana katika mshtama uwizi wa watu kuibiana ardhi waweza kwenda mahali wasikia mtu amenunua nyumba kwa pesa zake za halali akapelekewa kila kitu na makaratasi yako tayari kila kitu akimaliza mbona yule jamaa alikuwa ni conman bwana zile pesa zako zimkwenda bure yuko wapi ashapotea ama umuona yule pale kwambia twende kotini twende kotini kwa nini nini bwana kule ashafanya tazwiri ya makaratasi ashafanya mabalaa na nini ama kesi yako mengi tu kwenye makoti ukaona watu watano wa sita wameuziwa ardhi moja na wametoa pesa zao wakadhulumiwa wakutana kotini wewe kesi yako ni ardhi ah mimi pia ni hiyo eh, mimi pia ni hiyo hii ziko kesi kama hizo nyingi wala usishangae na mwerevu yuko pale wanaangalia tu yeye ndio bwana mkubwa mwerevu yeye sasa ikiwa shiburi moja peke yake kidhulumu wafanyiwa nini qala tuwiqahu min sab'i aradhin atafungwa kwenye shingo yake ardhi saba zibebe yake we gunia kongwe huwezi kulibeba wewe la, la, la, la viazi ukapewa gunia moja la viazi kwamba habeba huwezi kubeba utakwenda kubeba ardhi saba kwenye shingo yako hiyo wabandikwa nayo itakuwaje mtaona siku hiyo si mwajua nyinyi ah, fulani yule anamdhulumu fulani ardhi yake fulani ah, huyo ndo mfano ukimwangalia mwangalie vizuri mimi nikiona nitawaambia nikimjua fulani dhalim nitawaangalia wewe ungeanza kuongea pale polepole anza mazoezi nenda pale beba magunia saba saba hivi kama wewe kama uwezi mregeshee mwenzako mregeshee mwenzako nenda pale kongoe katafute gunia saba la viazi vile vinjaa kilo sabini sabini uangalie waweza kubeba nusu tani kwenye kichwa chako kwa nini ujitie kwenye dhiki siku ya kiyama uende ukabebe ardhi saba kwenye shingo yako utaweza wewe hii tamaa tamaa kwa ajili ya dunia ya miaka miwili mitatu utakufa wenda wamdhulumu mwenzako bwana ya nini na kuna wengine wadharau ardhi mpaka wa mwenzako usiingie hata shiburi moja nusu shiburi siingie ni yake bwana ni yake ni yake mwachie mwenyewe bwana haki yake bwana ay annahu yati bihadhihi al-aradhi allati akhadhaha dhulman siku hiyo atakuja na zile ardhi alizochukua kwa dhulma يحملها على عنقه يوم القيامة إلى سبع أراضين خزيا له يوم خزيا له بين العالمين siku hiyo atakuja na hiyo ardhi aliyodhulumu eka moja eka moja itakwenda ardhi saba zote zote juu mpaka chini abeba abebeshu shingoni mbele ya walimwengu wote wamuone yule dhalim ah madhalim siku hiyo kutakuwa na vituko subhanallah siku ya kiyama itakuwa la kumbe kumbe kumbe watu wajisahau sana wengi katika watu wamejisahau hasa mtu akishapata akishapata wasta cheo katika huu ulimwengu wewe aweza kufanya anavyotaka asiambiwe chochote kwani wampita wangapi wewe utakuwa zaidi ya Firaun wewe utakuwa zaidi ya Firaun katika dhulma alizozifanya katika hii ardhi haiwapi si watu wamsoma tu kwenye Qur'an wa Qaruna wa Firauna wa Haman asoma katika Qur'an tu msikini yuwapi Allah akakutajia mifano aina mbalimbali ya watu waliodhulumu na dhulma haikuwafikisha kokote chunga sana chunga kilichobakia inshallah tutakimalizia katika kikao kitakachokuja biidhnillah naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك